يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي Prvo da vidimo šta je kada i kada. al u al-qadar. Sudbina. Ha? Bože iz Ilmihama, šta je? se događa biva Allahom ovdje odredba. Jest, odredba. Kada je Allahova odredba, tako? Kama je izvršenje te odredbe, Allah najbolje zna, je li tako? ako pravimo razliku između ova dva termina. Ali mi ćemo nastavku govoriti se tako odredba sudbin, sudbin. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. li neko ovo začas da mi povježi? neće biti prihvaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjere u kader. Ako ne vjeruje u kader, ne vjeruje sudnji dan, ni... Nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera, posebno sunji dan, tako? Vjerovanje u Allah, veliki, je tako? Nije znači. Ta ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah stano kada sve prije znao i prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće, to što zna da će biti i što je zapisao da će biti, kad bude htio stvoriti, stvorit će. I on je apsolutni gospodar. Znači, ništa se ne može desiti. Niti je se ikad desilo, niti će se ikad desiti A da Allah naprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao u Lerke Mahfudu, jel tako? Nije zapisao da nije htio da to bude, jel tako? I da to Allah nije stvorio. stvorio. I Allah je stvorio svega što je bilo i što će biti. I ko ne vjeruje u kadar, ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog ili Allah nije znao, ili nije zapisao pa se desilo iznenada, tako? Kako se dešava nešto što Allah neće da se desi? Znači šta god negira od kadera, negira Allahovo apsolutnu vlast, vlast, je tako, njegovu apsolutnu moć, njegovu apsolutnu gospodar, gospodar Zato ko ne viri u kader, ne viri da je Allah apsolutni gospod, gospodar kako treba vjerovati, kako treba vjerovati. To je prvo pravilo. Drugo pravilo. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. Tako. Odredio je sudbinom da bude imana, da bude pokornosti, da bude mu'mina, je tako? I odredio je sebebe imana, sebebe dobročinjstva odredio, je tako? I voli to. O tako? Voli to. A usto je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i kufr i grijehe i odredio sebebe kufra i grijeha i kerafire. Ali ih ne, ne, voli. Znači, i iman i kufr su po Allahovoj odredbi su sudbini i je jel tako? I jedno i drugo Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga a kufr stvorio po kaderu odredio, po sudbini da bude kufra, ali ga ne, ne voli. Neko će se zapitati, kako? Stvorio je, neko ovo voli, ovo ne voli. Što da stvori ovo kad ne voli? Da a, imaju mudrosti, brojne mudrosti, mi ne možemo ni dokučiti. Zašto je stvorio kufr, tako? Malo prije smo pričali tamo na sjelu, kako ova spana wa od tilke l'ajjamu da iluha bejne nas. Mi ove dane okrećemo među ljudima. Jedan dan kafirima, jedan mu'minima, jedan godine pobjede mu'mini, drugi godine kafiri, tako. Mijenja se tu. Što? Lijajam Allahu ladina amanu da Allah zna koji vjeruju. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا I da od vas uzme šehide. I kako bi bilo šehida da nema kafira. kako bi se zarađivale najvisočije džennetske deređe. Kroz što bi se ispoljavala i badet Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru, tako da Allah iskuša jedne druge, da iskuša, da iskuša, da iskuša, da sve se tu tačnine zna. Da tako? Znači, jeste Allah je sudbinom odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađuje, a kufr mrzi i za njega kažnja, kažnja. Iako ga mrzi, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršene Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dokući. Dobro, to je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sveobuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno, sveobuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. Je tako? Ove stvari, da je Allahova vlast potpuna, da je njegovo znanje potpuno i savršeno, da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena, su temelji vjerovanja u, kada. u kader. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allahova moć, znači da je Allah apsolutno sve svemoćan, ne stvara i ljude i njihova djela. Ne može ništa izići mimo njegove moći i preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolom. Njegovo znanje je sve obuhvatno. On je sve stvorio, stvoritelj svega, kao što kaže malo prije što smo spomenuli, i ljude i njihova djela stvore, i njegova mudrost je savršena. Sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro, mudrošću. I ovo su osnove četiri temelja vjere u, ka, u kader. Dobro. Sljedeće pravilo kada je pitanje imanu kadar zlo koje je Allah stano tajno odredio određeno sudbeno zlo je tako to zlo koje je Allah stano tajno odredio vraća se na njegova stvore stvorenja i dolazi od njegovih stvore stvorenja a ne vraća se njegovom bi, biću i ne dolazi od njegovog svetog i savršenog bi, bića. Je tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbinom zlo. Pokoj, na primjer, četnici da napravi pokoj. Je li to zlo? Jeste. Jeste, to je zlo. Allah subhanahu wa ta'ala sudbina odredio da četnici napravi pokret u Srebrenicu. Je to zlo? Jeste zlo. Je li to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog savršenog bića? Od njega je došlo to zlo. On je stvorio zlo, on je njega došlo. On je stvorio to zlo, a što je ga sudbina odredio? Zato što ovi nisu valjali, tako? Allah subhanahu wa ta'ala prije znao, ovi će biti odmetnici od vjere Islama, a da bi ovi još više u zulmu, jel tako, zaglibili i ogrezli i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan, da su stvarno kafiri i nevjernici i zulumčari, tako? Koje on treba vječom džahenomu da kazne. Da bi nekome bilo opomena, da bi neko bio ibret, da bi neko bio podstrek, da sutra ponovo krene u borbu protiv ovih Svatate. Znači to zlo ne dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovog uzvišenog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robo, robova, njegovih stvorenja. Odatle dolazi to zlo. Zbog samo njihove, njihovog zuloma, njihovog neznanja, njihovog djela, njihovog odmetništva, otpadništa od vjeri. Odatle to zlo dolazi. Iako ga je Allah subhanahu ta'ala stvorio, ali stvorio ga je sebebom njegovi robova. Jeste razumno? Znači kad se vjeruje u kadar i dobro i zlo od Allaha, kako od Allaha, da Allah sva stvar, ali zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha nikad. Nego ga je Allah odredio znajući je sebebom svojih robova koji su zulom Znači, zbog njihovog zuloma, njihovog džehla, neznanja, otpadništva i tako dalje. Zato se zlo nikad ne pridodaje Allah subhanahu wa ta'ala i njemu ne, pripi, ne pripisuje. Čak i ono što je zlo iz perspektive naše nikad nije zlo kada je pridaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ja tako? Nikad nije na nasluženo. Nikad nije znači to zlo kad je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je to stvorio, to nije apsolutno zlo. U tome ima i dosta hajera. I dobra koje je Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će Neko će poginuti kao to. O tako? Neki su maloljetni pobijeni pa će biti uvedeni u žene na taj način. Neki i tako dalje i tako dalje. Znači nije tu apsolutno zlo. Ali sa naše strane, iz naše perspektive zlo nema sumnje, je tako? Međutim, nije došlo od Allah subhanahu wa ta'ala od njegovog bića, nego od njegovih stvorenja. Stvorenja. I njihovim sebebom. Ili su zaslužili kaznu na dunjalku i tako dalje. Dalje. <clears throat> Ovo je važno isto. Pravilo neće biti potpun iman u kaderu sve dok čovjek ne bude čvrsto ubijeđen da ono što ga promaši nije ga moglo pogoditi nikako. I ono što ga pogodi da ga nije moglo promašiti nikako. Neće vjerovat niko njegov iman u sudbinu neće biti potpun. Neće njegov iman u sudbinu biti potpun dok ne bude vjerovao znači da ono što ga je pogodilo nije ga moglo promašiti. A ono što ga promašilo nije ga moglo nikako pogoditi. Zašto? Zato što je sudbina sva zapisana. Prije stvaranja, je li tako? Stvorenja prije stvaranja nebesa i zemlje na 50.000 godina. I da su pera uzdignuta i da se stranice suši. Prema tome vjeri. a? Kad ga nešto od musibeta zadesi, nije kao nevjernik da, da se odmah izgubi, da odmah čupa kosu sa glave, da odmah, je li tako? Nije. Zna, Allah subhanahu tada odredio zbog nečeg nešto. Nekad se čovjek i sjeti, a debelo sam ja u neđe zaradio, pa sjeti i gdje. Je tako? Znači, nije to kjer. Kad ga promaši neki hajer, neka trgovina mogla i njega zade sto ona, ali on zakasnio, a? Nema onda sad očajava, da se razočara, a, promašilo ga, ovo ono, ne. Nema to kod, kod vjernika ne. On zna da ga to nije moglo nikako se. I da nije bila njegova napak i da nije mu bilo to zapisano dok je prošlo. Je tako? Ali čovjek prije nego se desi šta? Ti ne znaš šta je zapisano. I žuriš, da ti je da postigneš tu trgovinu. Da je obaviš, je tako? Žuriš i trudiš se. Kad te promaši shvatiš šta? Da ti nije bilo propisano. Gotovo. Tako, dakle, prošlo. Isto tako neko zlo se prekučuje. Ti pokušaš da šta? Izbjegneš, trudiš se. Ali ako te stigne, shvatiš istog trenutka kad je te stiglo da ti nije moglo pro, promašati. A što se prije trudio onda? Zato što ne znaš šta je određeno. Određeno. Možda ćeš uspjeti da izbjegneš, možda je to određeno. Jel tako? Što se prije trudi onda za tom trgovinom toliko da napraviš baš ti tu onaj safku, kako kažu Arab, onaj zašto se trudi? Zato što ne znaš šta ti određeno. Možda ti je određeno da uspiješ napraviti ti tu trgovinu, tako? I da profitiraš. Je tako? Ali kad se desi onog trenutka shvatiš šta je bilo protiv propisa. Tog trenutka shvatiš i saznaš šta je bilo kod Allaha propi, propisa. I ti to pri, prihvatiš. Znaš da te nije moglo pogoditi ako je te promašlo. Ako te zadesilo, nije ti moglo promašiti. Nema šta. E to je, znači dok to čvrsto sa jakinom jesa ne prihvati, on ne vjeri ispravno i potpuno kaže ne vidi ispravno potpuno u karakter. Zato ste vidjeti mnogi ljudi, sve on muslima, ovo ono, ali na ovim stvarima vidiš da njegov iman u kader nije, nije sa čvrstim, čvrstim jekinom, nego se polju polju je. A treba, a treba, a treba sebe ispuniti. Jes, treba se ispuniti polje i Jes, Jeste. Evo sad sam ja to objasnio. Znači ti žuriš, trčiš, sve se zalažiš, ali ako se promaši... Jel tako? Ovo je, hvala Allah, tako jednostavno. Tako? Dobro. Sljedeće pravilo. Nema spasa od vatre. Niti će biti primljena djela dok se ne upotpuni vjerovanje u Nije će niko biti spašen od džehennemske vatre. Niti će im biti primljena djela dok se ne, ne upotpuni vjerovanje u kader. Dok ne bude vjerovao u kader. I dok ne ostvari to vjerovanje, je tako, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala želi da se vjeruje i onako kako je Resul sallallahu alaihi objasnio da se vjeruje u kader i onako kako su shvatili ashabi Ridvanullah i Alim i kako sam u svom u šarijetu, da tako, kako nam je došlo od njih, tako da se vjeruje u kader. Da. I na kraju napomena, nakon ovih pravila, šta ne znači da ako vjerujemo kader i ako smo se predali kaderu i sudbini, to ne znači ovo što Hadija malo prije pita, da čovjek nema nikakve inicijative, inicijative. šta će sve je svakako određeno nema šta da se ti trudiš šta je tu? to je apsolutno, totalno nevjerovanje ukad, je tako? to je krapotica mi vjerujemo u kader ali nam je nepo nepoznat, zato se tru, trudimo, da šta se trudimo? da sebi što više hajra pridobijemo. I što više zla od sebe da odagnamo. Tako se trudimo. Pa nešto hajra pridobijemo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A nešto zla od sebe odagnamo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A što je bilo propisano da nas zadesi stigne. Što je bilo propisano od hajra da nas promaši, promaši. Jeste li To znači, to je moj život. Momen ustaje, trudi se, bori se, kad ga stigne on shvati šta mi je bilo propisano, tako? I tako radi. A nije da se nasloni i čeka šta će ga stići. To je, znači nije, to je nije onaj ispravno vjerovanje u kadar. Nije ispravno vjerovanje u kadar. Ima dosta primjera od celata. A pa tako, kad je Omar radijallahu an zabranio da idu tamo u naseljenom mjestu koje je bilo obuhvaćeno zaraznom bolešću, pa jedan rekao šta, zar ti Omer bježiš od kadara? Od zar ti ovaj, ja bježiš od kadara? Hoćeš da pobigneš od kadara? Želeći da mu prigovori da on nije ispravno povjerovu kader. Kaže Omer, ja hoću da pobjegnem od Allahovu kadera, Allahovom kaderu. Ne mogu opet nigdje pobjeći od kadera. Gdje god pobjegnem, opet će me stići Allah kada, je li tako? A moje je da se tru, da se truje. Drugi se pozivaju, šta ćeš? Šta god sam ja radio, pa moralo tako biti. Pa došao Omer kaže, ufati lopovo ukru, kaže, Omer, ja sam to po Allahovom kaderu ukru, pa ili ćemo tebi sad po Allahovom kaderu osjeći ruku. Kako <laughs> je to? Tako, pametan, i tako vjeruješ u kader, a sad smo mi po Allahom kader tebi. Da. E. Poglavlje, kaže šeh Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitabu a Kitabu Tevhida napisao šeh Mohamed ibn Abdullah, je tako? U komentaru kaže, poglavlje onome što je došlo o onima koji negiraju kader. Šta je došlo o onima koji negiraju kader? Kaže ovdje što, što je došlo o prijetnji za one koji negiraju kader. Na tu se misli. Poglavlje šta je prenešeno o onima koji negiraju kader. U stvari kako je prijetnji za njih što negiraju kader. Je tako? Obzirom da neće biti potpuna vjerovanje u Allahovu gospodarstvu dok se ne potpuni znači vjerovanje u kader, rekao je Imam Kurtobi jezičko značenje. Šta znači mastar kadar to še? Znači uh, ukadiruhu wa akduruhu kadran wa kadaran i da hasalat bim Znači kad nešto je određeno kad se desi po njegovoj mjeri, mjeri. Kad se desi po određenoj mjeri. Kad u ukadiru takdiran znači sa, sa teštidom, kad dartu, u kadiru taktiran onaj, kad kažem da, da je Allah subhanahu tela ta'ala odredio kadara da se ja, odredio stvarima, sudbinu odredio, jel tako, to znači da je on uzvišeni, znao njihovu količinu, znao njihova stanja, znao njihovo vrijeme prije nego su se našli. Šta znači da je Allah subhanahu wa ta'ala sve odredio? To znači da je znao njihov njihovo, ovaj, e, šta je prvo ovdje spomenuto? Njihovo količinu. Prvo njihovu količinu, zatim njihova sva svoj, svojstva, kako će to sve izgledati, sve pojedinačno. Zatim njihovo vrijeme, kad će to tačno da se desi, je tako? Prije nego da je Allah smana tala sve to znao prije nego se što se išta de, desilo. E to je, da, to je znak, to je znači, pravo značenje su sudbine i kad, kada ga odredbe, tako? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala stvori ono što je prethodno znao, jel tako da će biti i onako kako je znao prethodno da će biti. Pa prema tome nema ništa novoga što se desi u postojanju. Ništa nema, a da nije došlo, jel tako, po njegovom znanju, po njegovom odredbi pisan, je tako, po njegovoj volje, ona ko hoće da bude, to će biti, ako neće, neće, je tako, i po njegovom stvar, stvara. I ovo su, znači, stepenovi kada. Ovdje, znači, autor spominje, kaže, e, kaznu za one prijetnje onima koji negiraju kada. Što spominje autor, kad dođe sad autor spominje, šta je došlo o o, šta je došlo u smislu prijetnje za onih koji negiraju kader. Naš to odmah ovo upući. Ako se prijeti onima koji negiraju kader, šta to znači? Da je vađen potvrd, potvrditi kader je sudbe. Je li tako? Ako kažemo da Allah stvarno tala za neke grije prijeti, šta to znači? To je haram, je li tako? E ako, Allah, ako ovdje kaže autor, Do da šta je došlo u prijetnji za one koji negiraju kader? Šta to znači? Da je vađi potvrditi, potvrditi kader. Zato je e, Rasul sallallahu alaihi wa sallam upravljao vjerovanju kader od ruknova imana. Pa kaže šta je iman u onom dugom hadithu koji se zove haditu Džibri. Sjetar su tu ne, Ne, ne, ne, E, u tom hadisu kad je upitao Jibril šta je iman, Rasul sallallahu alaihi sallam je ubrao iman u kader šta? Kao jedan od rukno, rukno. Kaže, rekao je tu'mine billahi u malaikatihi u kutubi u rusuli wa yawmil akhir u an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi evo ga dokaz drugi dokaz od Abdullah ibn Amar, Amara ibn Al-Asa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ده الله odredio mjeru stvari sudbinu stvari malo prije smo objasnili šta to znači i mjeru i svojstvo i osobine i vrijeme 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. I zemlju. I još dodaje u aršu ma, a njegov arš je tad bio na vodu. Na vodu. Od Ibn Umar radijallahu anhu kao kao Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao je rekao Resul sallallahu alaihi sallam kullu sejin bi qadari sve je po kaderu po Allahu je odred čak hatta al ajzu wal kays čak i nemoć, slabost, je tako, i kejs, i, i uspješnost, je tako? Sve je po Allahovom kaderu. Zatim, od Ali radijallahu anhu, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam la yuminu abdun hatta yu'mina bi arba neće niko vjerovat dok ne povjeruje u četiri stvari ješhedu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'tani bil haq da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik koji me poslao sa istinom. Wa yu'minu bil maut i da vjeruje u smrt wal ba'd i proživljenje, ba'd al maut. Poslije smrt. Wa yu'minu bil i da vjeruje u qadr. U komentaru kaže Imam Tagavi rahmetullahi jari, u svom poznatom komentaru Šerfa Sunne <clears throat> eh, da je Imam Kadar obavezni fard. Jel tako? I da to znači da se vjeruje da ova stanova tela stvoritelj dijela svojih robova. Da stvara čovjeka i stvara njegova dijela. I dobra i zla. I da ih je propisao robovima u lavhi mahfudu prije nego ih je stvorio. To imam u kadar. Kao što kaže uzvišeni u Koranu u ajetu sure Safat Wallahu halakakum wama ta'amaru Ovaj ajet kaže Ibrahim a.s. kome? Svom narodu. Kako obožavate ove kipove, ove što ste vi isklesali? Kako možete to obožavati? Allah stvorio i vas i ono što vi radite. Wallahu خَلَقَكُمْ wama ta'amaru Allah stvorio i vas i ono što vi radite, kako možete njima i činiti? Pa je i iman i kufr, i pokornost i griješenje, sve po Allahovom kaderu, i po njegovoj volji, i po njegovoj želji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećava nagradu za iman i pokornost, a nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem i prijeti kaznom za onoga ko čini kufr i grije i griješi. To je, znači, uopšteno tepsir tog kada kadera. Šta to znači vjerovanje u kader? Koliko ima da jasnije namaz? Dobro. Kaže šehol Islam, objašnjavajući šta? objašnjavajući kako Ahlu Sunna vjeruje u kada i kada. Spominju i, i ovdje objašnjava i spominje tu skupinu koja je zalutala po pitanju kada. Kaže šehol Islam, mezheb Ahlu Sunnata u ovom poglavlju je ono na što upućuje Kur'an i Sunnet. Je tako? I na čemu su bile prezadne generacije od muhađira i ansarije i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je da Allah subhanahu ta'ala stvara sve, da je on gospodar svega i svega vlasnik, da u to ulaze sve što postoji i njihova svojstva i, rob, i, i dijela njegovih robova i sve drugo što ni, ne spada u dijela njegovih robova. I ono što on uzvišeni hoće da bude bude. Ono što neće da bude, ne bude. Neće ništa se desiti u postojanju, osim sa njegovom voljom i određenjem. određenjem. Ništa ne može da se suprostavi njegovoj volji. Nego je on sve svemoćan. Šta to znači? Nema nešto što on hoće da bude, a da se ne desi. Nema toga. Ili nema nečega što on hoće da bude, a da nije moćan da to stvori da to bude. Jel tako? Zato što on uzvišeni zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, da je bilo kako bi bilo. Sve Sve. U to ulaze i njegovi robovi i njihova djela. On je odredio on je odredio znači sudbinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio njihovu njihov rizik. Odredio njihov eđel. Da tako? Odredio njihov rizik. Odredio njihov eđel. Odredio njihova djela. Odredio sve to zapisao. Da tako? Šta će biti sa, sa njima poslije? Od njihove sreće, nesreće. I tako vjeruje Ehl Sunne, da je Allah subhanahu ta'ala stvoritelj svega. I sve, sve što je ovaj, da je to Allah, sve što je, što postoji, da je to Allah subhanahu ta'ala odredio i da sve svojom moći obuhvatio, sve svojom voljom obuhvatio njegovo znanje obuhvata stvari prije nego što su postojale. I on je sve prije nego što je postojalo zapi, zapisao. E sad govori, ovo je Emerson, tako vjeruju kadar. Sad govori o onima koji su zalutali kadar. Kaže, oni koji su pretjerali, znači posebno, znači zastranili po pitanju kadara, oni negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno znao i zapisao stvari. Negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno prije unaprijed znao i zapisao stvari. I smatraju i tvrde, odnosno lažu, ili tako, da se sve stvodi na naredbu i za zabranu. Da Allah subhanahu wa ta'ala samo naredio i zabranio a nije znao ko će se pokoriti ako odbiti. Nego kad se desi tad, on zna. On nije znao ko će biti pokoran, ko će biti nepokoran. I to je njihov mezeb. Tako negiraju kader. Ovo se prvi put desilo, kaže šehr Islam, na, na kraju na kraju e, razloga, znači doba ashaba, pri kraju doba ashaba, nakon što, što je završen period kulefaja Rašidina, je tako? Nakon što je završen Edo period pravednih halifa. Sad se smije, sad zaspo skroz. Edo. Snimi se ovo sve. <laughs> Otiće u eter. Na internetu. Dobro. <laughs> Otišla na prepir kao košljiva, Sve ovo snimljeno onako tam kaže ima na internetu. <laughs> Pa kako kaže, onako se odupiru, pa rekao nisam im napomenuo da se troškovi odbijaju, ja nisam to mogu da... Dobro. Dobro, <laughs> A ljudi se protive, ja ne mogu da shvatim što se protivi kad ono nije treba troškove od... I onda je sve tamo, tako? <laughs> onda je sve tamo, sve jasno pustite. Dobro. Ima Znači, to se desilo na kraju perioda nakon što su otišli Hulefaj Rašidin. Zapamtili su u vrijeme, znači, i nakon Moavije radijallahu anhu. U vrijeme fitni. Zato su tu mlađi ashabi, kao što je Abdullah ibn Zubir, je tako? Kao što je Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, mlađi ashabi, njihovo vrijeme. Prvo što se pojavilo, pojavilo se u vas, Ma'bad al-Džuhani je prvo počeo ovo da priča. I Znači ovaj ma'abad al-đuhani, nemojte misliti da je tu bio neki pekar ili neki tamo onaj, nego bio učen, pobožan čovjek. No tako, od njega je hvala I tako Allah subhanahu wa ta'ala daje iskušenje. I u predaj spominje došao, došli su oni iz Basre u Meku na hađ. Dvojca prenosilaca te predaje. I Tražili su nekog da stava da pitaju, sad imam još neko da stava da je ostao, da pitaju sad za Pa su došli našli Abdula ibn Omar, pa rekli ovo je Bob Rahman. Pa mu počeli, kaže, spominjati o vrijednosti tih ljudi, kako se trude, kako uče, traže znanje, izučavaju, o njihovim vrlinama. Pa su onda spomenuli od njih da su počeli tako govoriti o kaderu. Pa je Abdullah ibn Omar negirao to što govori i odmah ih se odrekao. I rekao obavijesti i da ja nemam ništa sa njima i da oni nemaju ništa sa mnom. I kaže učenjac, shvataju ove riječi Abdullah ibn Omara, nema ništa da ih se odriče i da, da, da ih je protekfir, protekviri. Zatim poslije toga, znači, kada je se pojavila ova priča, šta je se desilo? Počeli su ljudi, znači onda da raspravljaju kad je I a, zadubili se znači u te rasprave, rasprave kada su naišle u tom periodu i izašli su neki iz tih rasprava da su na kraj većina kaderija šta potvrđuje prethodno zna se potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala prethodno znanje tako? potvrđuju da ova subhanahu tela prethodno zna i da je prethodno zapi, zapisano sve je tako taj dio kadara potvrđuju ali negiraju općenitu Allahu subhanahu wa ta'ala volju i općenitu stvar stvaranje i moć šta ovo znači da negiraju općenitu volju stvaranje i moć negiraju da ova subhanahu tela stvara kuf kufr grijehe zlo, zla djela. Ste shvatili? To je negiranje, negiraju apsolutno njegovu volju. I da se dešava grijesi da se dešavaju sa Allahom voljom. Oni to negiraju. Ne mogu to da da skopče. Ne mogu da shvati. Ste Da se kupru dešava sa Allahom voljom. Da tako? onda ne znaju da zapadaju u kufr drugi, da tako, šta? Da se znači dešava protiv Allahove volje. Kako se može nešto desiti protiv Allahove volje? pripisuje manjkavost Allahove subhanahu wa slabost robovijeta. Znači oni su potvrdili prvi dio. Znanje i pisanje, ali negira negirali volju i stvaranje njegovu moć i njegovu moću. I kažu da njegova, ovdje, a šta onda znači njegova volja? Kažu to znači samo njegovo naređenje. naređenje. Pa što on hoće, on je to nared, naredio. Iz ovog proizilazi da nekad nešto Allah svano tela naredio, ko stvara ono što... A ne bude to. Neko to ne uradi. Pa ispadne da bude ono što Allah svano tela neće. A ne bude ono što Allah svano tela ho, hoće. Tako su se zamrli zamrznuti. A mi, mi molimo vas, Pano Tela, da nas od svega ovoga sačuva. Mi vjerujemo i u znanje Allaha subhanahu wa i pisanje i da je sve po njegovoj volji i da on sve stvara. Ali, kad stvara kufr, on ga mrzi i za njega će kazni. Kad stvara iman, on ga voli i za njega će nagraditi. Da Nagrad. I sebebi kufra postoje i sebebi imana I to je apsolutno predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. <clears throat> Tako dalje tvrde, kao što kaže, negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala stvara dijela svojih robova. Oni to negiraju. I da je on moćan da kontroliše dijela svojih robova. Negiraju da Allah subhanahu wa ta'ala dao svoju, svojim robovima blagodat koje će mu pomoći da bude mu mu'min. Negiraju da neki posebno svoje robove obdario blagodatima koje će mu pomoći da postane mu'min. Nego kažu, blagodati koje je dao Ebu Lebu i Ebu Džehlu, je tako? Su iste koje, kao i one koje je dao Ebu Bekru i Omaru i Osmanu i Ali. Je tako? Da, hoće da oni hoće da naprave kao da Allah subhanahu treba da koji to gledaju pravdu. Svima dao isto, pa su ovi povjerovali, ovi nevjerovali. A Allah subhanahu wa ta'ala šta? Negira to u kuranskim ajetima. Pa kaže, je munun alejka eslam. Oni ti trebovali što su islam primili. Ali tako ne, mi islam primili. Sad nabijaju na nas što su islam primili. Jel tako? Kul la temunu alejje islam. Nemojte vi meni prigovarati svoj vaš islam. To što ste islam primili. Nemojte mi to prigovarati. Belillahu yamunna alaikum an hadakum li imani kuntum sadiqin. Nego je vama Allah yamunna alaikum dao velike blagodati kad vas je uputio u iman, ako istinu govorite. To je samo Allahova blagodat prema vam. Pa šta je ovaj ajed potvrđi Da je iman Allahova blagodat. Sam iman. Dalje, u drugom ajetu, kaže uzvišeni, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ Ali je Allah nekima od vas omilio iman i uljepšao ga u vašim, u vašim srcima. A omrzo vam je kufr i fisk i nepokornost, griješenje, ulaike humur rašidun. Ti koji na Allah subhanahu ta'ala omilio ima na obrzu kufr, to su oni koji su rašidun. Koji su na bravom putu. Je tako? Odakle tu? Fadlan min Allahi wa niham. Fadl od Allaha. Dobrota i blagodat od Allaha i nima i blagodat od Allaha. Dobrota od Allaha i blagodat. Allahu alimun hakim. I nakon ovoga šta potvrđuje ruknove kadera. Šta da je Allah alim, da sve zna i hakim da je mu mudara. Rekli smo da su osnove kadera šta? Vjerovanje u u svemu. Da tako da je on sve stvorio, njegovo znanje i mu mudrost. Sto ovdje napominje, vidite kako Allah svana tela napominje. Nakon ovoga što ovome da fadl imana, on omili mu iman, omrzne u njegovom srcu kufr i da mu taj fadl. Zato što je Allah alim i hakim i zna kome će to dat i mudar iz mudrosti kome će dat i apsolutno pravedan da kome treba da da i sva su Allahova djela šta apsolutno tačna i pravedna. Ako ga pravedno zablude ostaje. Yes. I onoga koga je zavodu odveo, Allah subhanahu ta'ala ga odveo sa znanjem, mudrošću, pravedno, i to je stvorio, i to je htio. Svata? Znači, to je vjerovanje u Allah subhanahu ta'ala, njegov rubu ubijet. I njegov, njegovo mjesto, njegov kader. To je vjerovanje u kader. Zato Ivan, Ivan Ivan Kajim je poredao stepenove kadera u ova četiri stepena, malo prije što smo. Prvo zna, znanje, Allah subhanahu kada apsolutno sve znao prije nego što je išta stvorio. Zatim, sve to što je znao Allah subhanahu kada zapi, zapisao. Zatim, kad hoće, stvara to po svojoj vo, volji. Znači, nikoga ne obave, ne obvezuje, ništa ga ne obave, vezuje, nego on svoju, po svojoj apsolutnoj volji. To je jedna stvar. Druga stvar, po svojoj apsolutnoj volji znači da se ništa ne dešava mimo njegove volje. volje. E to je vjerovanje u kader. Treći stepen i četvrti stepen da on sve to što je znao, zapisao i hoće, stvar, stvara i ne može niko drugi to zlo, nego on to stvara. I to su stepenovi kader. ovi stepenovi kader i ovako vjerovanju kader bez ovoga nema ima. I nikome neće biti prihvaćen ni njegova vjera, ni njegova djela. Kaže Abdullah ibn Omar, tako mi onoga u čijoj ruci Ibn Omarova duša. Kad bi neko od njih, kad je čuo za kaderije, za Ma'ad bez El Džuherija, kad je čuo za njim. Kad bi neko od njih imao kao uhud zlata, a zatim ga udjelio na Allahom putu, ne bi Allah od njega ništa primio dok ne povjeruje u kader. A zatim je navio hadith kao dokaz. Pa kaže od Resula sallallahu alaihi sallam, da je ima an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa vijom ahir. Wa an tu'mina bil qadari hajrihi wa šerih. I da vjeruješ u kader dobro i zlo. Bez toga nema imana. Bez toga nema imana. Ove prve kaderi, koji su skroz zanimirali kada, šta oni su kod Ehlu Sunata kjater. Ovi drugi, koji su potvrdili znanje i pisanje, ali zanegirali volju i stvaranje, jel tako, i moć, Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To tako, Zad oko njih je razila, razilaženje kod je Sunnete. Jesu li oni kafiri ili, ni, ili nisu. Dobro. Ovdje još samo da spomenem jednu šubu i da napravim odgovor na nju. Pitanje. Kako kaže da vjeruješ u kader dobro i zlo. Da vjeruješ u sudbinu dobro i zlo. A u drugom hadijetu, u jednoj dobi, Rasul sallallahu alaihi sallam kuće i doba Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u toj dobi وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ A zlo nije od tebe. Ili zlo nije tebe. Je tako? U smislu nije od od tebe. Kako u ovom hadisu kaže moraš vjerovati u kadar i dobro i zlo, a u ovom hadisu kaže a zlo nije od tebe. Hm? To je ono malo prije što smo govorili, tako? Da vjerujemo u kada i kada i dobro i zlo. Ali da to zlo nije od Allah, od Allaha nego od njegovih robova. I nije zlo kod Allaha nego je zlo iz perspektive ljudi i njegovih rob, robova. I ovdje je navio jedan primjer autora. Naprimjer, kaže da bude <clears throat> jedan od vladara, je tako? Bude pravedan vladar neki. I trudi se šta da popata sve lopove, care, da suzbije lopovluk, krađu, popata lopove iz osjecajem ruke. Je tako? Šta bi to bilo? Svi bi ljudi falili tako gledali, tako? Zato je mašalo, vidite kako on dobro. Je tako? I to je bilo dobro. Dobro, je tako? Iz perspektive mnogih Ali za one lopove šta bi to bilo? Kraj. za nje bi to bilo zlo. Pohapsio bi posjecao im ruke, šta bi im sve poradio, tako? Jesko sasvim? Tako Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeno. Kad dadne taj, to neko zlo, to je zlo, djelimično zlo. Ili zlo u odnosu na nekoga ali nije zlo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato vjerujemo u zlo u smislu da tako zlo, neki musibet koji Allah subhanahu wa ta'ala odredio, ili radi čišćenja naših grijeha, ili radi opomene, ili radi i tako dalje. Je tako? I kod nas je to zlo, ali Allah subhanahu wa ta'ala to nama stvorio i dao radi našeg hajra i dobro. I dobro. I dobro. To je jedan od, pri, od primjera kroz koji se pomiruju ova dva haditha. I inače poznato je znači da kad ne bi bilo zla, ne bi se poznavalo dobro, jer stvari se po svojim suprotnostima prepo, prepoznaju. Jer stvari se po svojim suprotnostima prepoznaju. Zato, kada je ovo pitanje, šta? Esen, test. Povjeruj i bit ćeš spašen. Povjeruj i bit ćeš spašen. To stoji u pisima Rasula Salajsa Iz Medine, jel tako? Sa tako malom skupinom ashaba pošalje šta? Dopis. Dopis, pismo, velikom. Samo. Cel o Kaukesu u Egiptu, tamo, rimskom navjesniku. Dvije rečenice. I na kraju Esmen Tesmen. Na početku Esselamu ala meni tebe ahude. Selam ono mi ko slidi u Na kraju primi Islam bit ćeš star. I između toga još jedna dvije rečenice. I time i dokaz na njima uspostavljaju. Uspostavljaju. Malo riječi, a da poznam. Kad bi ja propustio vrati moju kameru, on bi te nasmijali. Pa i tad su se smijali. To je rekli, kad je televizijskom stiglo, šta je uzeo? Po cijepu. No tako? Pa Resul Salah Ali Sedam kad je čuo Allah kaže pocijepao njegovo carstvo. Kako je on pocijepao moje pismo. E. Pa Allah stano kao odmah da uprimi brzo studentski. Dobro. Da. Sljedeća tema je da je obaveza se predati Allahovom kaderu i njegovom čemtim odre, odrebanom. I to bi otprilike trebalo za sljedeći put. Tako. Zatim, e, plodovi imana u kader i tu ćete vidjeti da zaista kolika je fajda kad sam čvrsto povjerujem u kader. ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعطائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والأيث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القيود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشد بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت